سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة, وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين Poštovani gledalci, govorimo o putevima i razlozima koji vode do dženneta. Dženneta kojeg je Allah subhanahu wa ta'ala pripremio za svoje bogobojazne, iskrene robove. U ovom džennetu ti Allahovi subhanahu wa ta'ala iskreni robovi uživat će, nosit će odjeću od svile, nakit od zlata i srebra, nakon što su se ustegnuli svile i zlata na dunjaluku. U pojedinim hadithima Allahovog poslanika wasalam, se spominje da kada bi samo jedna narukvica tog zlata kojeg će džennetlije nositi u džennetu, kada bi bila spuštena na dunjaluk na zemlju, nadjačala bi dunjalučku svjetlost, nadjačala bi sunčevu svjetlost. Što se tiče prelijepih hurija, samo veo slica jedne od hurija vrijednije od unjaluka i svega što je na njemu. Ovakav džennet Allah subhanahu wa ta'ala pripremio je za svoje iskrene, bogobojazne robove. Kako do toga dženneta? Koji putevi vode do njega? Jedan od najbitnijih puteva koji vode do dženneta, najbitnijih razloga koji vode do dženneta jeste i tauba jeste pokajanje Allahu subhanahu wa ta'ala za prethodno počinjene grijehe. Neka čovjek ne misli da nije u potrebi za teubom, za kajanjem Allahu subhanahu wa ta'ala. Allah jalla jalaluhu nam poručuje وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ I svi se, vi o vjernici, ovi koji vjerujete, pokajte Allahu da biste postigli ono što želite. Naprotiv, najbolje Allaho subhanahu wa ta'ala stvorenje, najbolji čovjek koji je hodio zemljom, Muhammed Mustafa sallallahu alihi wa ala alihi wa sallame, znao bi u jednom skupu, u jednom sjelu, jednom međlisu, tražiti oprosta za svoje grijehe više od 70 puta i posticao je svoje ashabe na to. Pa ashabi radijallahu anhum ajma'in, kada bi počinili grijehe, odmah bi žurili Allahu subhanahu wa ta'ala sa taubom, tražili bi oprosta od Allaha subhanahu wa ta'ala. Jedni prilike Allahom poslaniku alaihi salatu wasalam dok je sjedio sa svojim ashabima, prišao je čovjek stranac. Čovjek koji je za svoga života mnogo griješio. Nije bilo grijeha a da ga on nije počinio. Pa je čuo za islam vjeru koju ako primiš, Allah subhanahu wa ta'ala briše ti sve grijehe. Ovaj čovjek probijao se kroz ashabe i uzvikivao, o Muhammede, o Muhammede, gdje si? Imam potrebu za tobom. To je bio čovjek starac, zašao u pozne godine. Obrve su mu se bile nadvile nad njegovim očima. Oslanjao se na štab, probijao kroz ashabe, i dozivao Muhammeda Mustafa sallallahu alihi wa alihi wa sallam. Kada je došao do Allahov poslanika alihi salatu wa sallam rekao je O Muhammede, ja sam toliko u svome životu počinio grijeha da kada bi se moji grijesi podijelili na stanovnike zemlje, na sve stanovnike zemlje, eh, lekethum džemija, sve bi ih uništili. Sve bi ih uništili. Pa imali za mene toube, imali za mene pokajanja. Allahu poslanik alihi salatu wasalam koji je Allah djelle djelalohu poslao kao milost svim svjetovima upitao je etešhedu an la ilaha illa Allah wa anni rasulullah svjedočiš li da nema drugog istinskog Boga dosvjernog obožavanja osim Allaha i da sam ja Allahu poslanik kaže čovjek svjedočim svjedočim da nema drugog Boga osim Allaha subhanahu wa ta'ala i svjedočim da si ti o Muhammede Allahu poslanik kaže Allahu poslanik alihi salatu wasalam onda idi čini dobra djela i ostavi se loših dijela, Allah će tvoja loša dijela zamijeniti dobrim. Allahu ekber. Kaže čovjek, ne može da vjeruje. Šta je s mojim grijesima, mojim poročima, mnogim, mnogim mojim grijesima? Allah će ti zamijeniti dobrim dijelima. Šta želiš više? Allahu ekber. Allahu ekber. Illa men tabe wa amena wa amila salihan, fa ulaike yubeddilu Allahu sejiatihim hasanat. Wa kana Allahu gafuran rahima. Ali onima koji se pokaju i dobra djela čine, Allah subhanahu wa ta'ala će njihova loša djela zamijeniti dobrim djelima. A doista Allah subhanahu wa ta'ala je onaj koji mnogo prašta i koji je milostiv. Dakle, u našoj vjeri nema nove stranice života. Mnogi ljudi kažu, učinili smo mnogo grijeha, ne smijemo ni spomenuti grijeha, stidna se spomenuti grijeha koje smo počinili, pa bismo da otvorimo novu strancu života. Ja kažem, kod nas u islamu, prelijepoj vjeri islamu, nema nove stranice života kada počiniš grijehe, a zatim se iskreno pokaješ Allahu subhanahu wa ta'ala, iskreno zatražiš teubu, učiniš teubu Allahu subhanahu wa ta'ala, Allah će tvoja loša djela, tvoje grijehe koje si prethodno počinio zamijeniti dobrim djelima. Pa tako nastavljaš u islamu u vjeri sa mnogo, mnogo dobrih djela. Razmisli o ljudima koji su počinili sve jedan grijeh. Na dunjalu ko nije ostao grijeh, a da ga oni nisu počinili. Pili su alkohol, jeli kamatu, bavili se bludom, zinalukom, ubijali, primjenjivali silu neopravdano, kako ih Allah subhanahu wa ta'ala doziva? Jel ih Allah djelle djelalu doziva jafu džar, jafu saq, o veliki griješnici, o nemoralni ljudi, o nasilnici? Allah subhanahu wa ta'ala se svima njima obraća i kaže ja ibadi, ja ibadi, o roboj moj, Allahu ekber. Allah subhanahu wa ta'ala se obraća alkoholičar, obraća se nemoralnom čovjeku, bludniku, ubici, nasilniku, sa riječima ja ibadi, kaže kul, ja ibadi, alladine asrafu ala anfusihim. Reci, o robovi moji koji ste se prema sebi ogriješili, koji ste prešli svaku granicu grijeha. Možda bi griješnik pomislio da nakon ovih riječi Allah subhanahu wa ta'ala želi da obavijesti te griješnike koji su griješili prema njemu o kazni koja ih sljeduje, pa bi se pribojao. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala kaže La taqnetu min rahmetillah. Inna Allahe jagfiru dhunube džemija. Ne gubite nadu Allahu milost. Doista, Allah oprašta sve grijehe. Jer je on onaj koji mnogo prašta i koji je milostiv. Zar nije najmilostivije stvorenje na dunjalku majka? Zar ima milostivijeg stvorenja na dunjalku od majke prema svome djetetu. Ibn Qayyim, alihi rahmetullah, veliki islamski učenjak, autoritet, u svome vrijednom dijelu Medarđu Salikin spominje prelijepu priču. Jedan od naših ispravnih prethodnika spominje kako je u uličici, jednoj uličici svoga mjesta, primijetio kako se u jedne kuće otvaraju vrata, a zatim iz te kuće istršava dječačić, malo dijete. Iza njega dolazi njegova majka, i nakon što ga je istjerala iz njegove kuće, zatvara mu vrata pred njegovim licem i zaključava vrata. Dječačić, sav uplakan, rastužen, ne zna gdje da kreni. Napravio je nekoliko koraka, zatim stao, razmišljao je. Nije poznavao drugu kuću od kuće iz koje je istjeran. Nije poznavao drugu kuću koja bi ga primila i pružila mu utočište. Nije poznavao drugu osobu, pored svoje majke, koja bi mu se smilovala, i pružila mu utočište. Pa se vratio vratima svoje kuće. Našavši i zaključana, nije dakle mogao da uđe u svoju kuću, legao je, spustio svoj obraz na prag pored vrata svoje kuće i tu zaspao. Nakon nekog vremena vrata su se otključala i otvorila. Izašla je milostiva majka. Vidjevši svoga sinčića tako na pragu kako spava, uzela ga je u naručje, zaplakala i počela ljubiti, rekla je, ja veledi, ejne tedhebu anni, o sinčiću moj, o dijete moje, gdje ideš od mene? Zar ti nisam rekla da mi ne budeš nepokoran, da se ne suprostavljaš mojim naredbama, da mi ne griješiš, zar ti nisam rekla da mi ne budeš nepokoran, da ne izazivaš moju sržbu, da ne izazivaš da postupim suprotno svojoj, svojoj milosti. Zatim ga je unijela u kuću i zatvorila vrata razmislite o ovom postupku milostive majke i riječima Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam Allahu arhamu bi ibadihi min al-walad min al-walidati bi waladiha Allah je milostiviji prema svojim robovima prema ljudima od majke prema svom djetetu Musa alejhi salam jedne prilike izašao je sa svojim narodom da moli Allaha subhanahu wa ta'ala za kišu sa 70.000 ljudi iz svoga naroda Benu Israila da mole Allaha subhanahu wa ta'ala za kišu. Pa je Musa dobio, a prisutni su aminali na njegovu dobu. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala nije spustio kišu. Allahu akbar. 70.000 najodabranih ljudi iz Benu Israila, najpobožnijih ljudi iz Benu Israila, zajedno sa Allahovim poslanikom, vjerovjesnikom Musaom, alihi salam, moli i traži kišu od Allaha subhanahu wa ta'ala, međutim Allah djelala djelala ne spušta kišu. Ja rabu, šta je razlog toga? Pa Musa, alihi salatu wasalam, pita Allaha za razlog ustezanja, uskraćivanja im kiše. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, o Musa, među vama, među tih 70.000 ljudi iz Benu Israila postoji čovjek koji koji mi se suprostavlja grijesima 40 godina. 40 godina griješi prema meni. Pa naredi tom čovjeku neka izađe, neka ode od vas i ja ću vam spustiti kišu. Kaže Musa, ja rab, 70.000 ljudi, kako da svi čuju moj glas? Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, alejke nida wa al albelaq. Na tebi je da pozoveš, a na nama da dostavim. Na nama da dostavimo. Pa je Musa alihi vala nebine salatu wasalam pozvao. Rekao je, o ljudi, doista među vama se nalazi jedan čovjek koji griješi prema Allahu subhanahu wa ta'ala 40 godina. Pa neka izađe od nas, neka se odvoji od nas, zbog njega nam je uskraćena kiša. Allah subhanahu wa ta'ala nam je zabranio kišu, dao nam veliku sušu samo zbog tog čovjeka. Neka izađe od nas. Pa čovjek koji se nalazio među tih 70.000 ljudi, koji se suprostavljao Allahu subhanahu wa ta'ala 40 godina, pogledao je desno, vidio kako niko ne izlazi. Zatim lijevo, vidio je da niko se također ne pomjera, pa je shvatio da je on taj koji jedini griješi prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Zatim je ukao svoju glavu ramena, pokrio se kapom i počeo da doziva svoga gospodara. Da plače i doziva svoga gospodara govoreći, gospodaru moj, ne sramoti me sada ne razotkri moje grijehe sada. Gospodaru moj, ja ti se iskreno kajem. Nemoj me sramotiti sada među ovim mojim sugrađanima. Allahu akbar, ubrzo oblaci počeli su da nadvijaju ovaj veliki skup. I kiša je počela da prokaplja. Musa alaihi salam se začudio. Ja rab, malo prije si mi rekao da zbog jednog čovjeka nam je uskraćena kiša. Pa taj čovjek treba da ode od nas, da se odvoji od nas i ti ćeš nam spustiti kišu. Niko se nije odvojio, niko nije izašao od nas, a ti si nam spustio kišu. Ko je taj čovjek? I šta je razlog spuštanja kiše? Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, o Musa, zbog tog čovjeka vam je uskraćena kiša i zbog tog čovjeka sam vam ponovo spustio kišu. Ja rob, kako? Kako to pita začuđeno Musa alaihi salam? Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, taj mi se rob iskreno pokajao, pokajao za svoje grijehe, pa sam vam zbog njega, njegove teube, iskrene teube spustio kišu. Musa alaihi salam se mnogo obradovao, pa kaže, gospodar moj, pokaži mi tog čovjeka, pokaži mi čovjeka zbog kojeg si nam spustio kišu, otklonuo od nas ovu tešku sušu, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, o Musa, nisam vam ga razotkrio, kada je bio nepokoran prema meni 40 godina, nisam vam iskazao njegovo stanje, nisam vam predočio njegovo stanje, pa zar da vam sad razotkrijem tog čovjeka kada je postao pokoran meni, kada se povratio i učinio iskreno pokajanje meni. Zato kajmo se svome gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala, on jalla jalaluhu želi da nam oprosti, vallahu yuridu ejetube alikum. Allah subhanahu wa ta'ala želi da vam oprosti naprotiv inna Allaha yuhibbu tawabin Allah voli one koji se mnogo kaju pa što god počinili od grijeha ukoliko se iskreno pokajemo Allahu subhanahu wa ta'ala znajmo da će Allah dželle jalaluhu oprostiti sve grijehe ako bismo griješili noću Allah subhanahu wa ta'ala pruža svoju milostivu ruku i oprašta nam grijehe danju ako bismo griješili pak danju Allah subhanahu wa ta'ala oprašta naše grijehe noću Znajmo dobro da su vrata tobe pokajanja otvorena do sudnjega dana, ali i do nastupanja naše smrti, sve dok nam duša ne dopre do grkljana. Zato požurimo svome gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala, pokajmo se za naše grijehe, ne govorimo sutra ćemo se pokajati, sutra ćemo se pokajati. Ko nam garantuje da ćemo dočekati sutra, da ćemo doživjeti taj sutrašnji dan. Koliko li je mladih ljudi koji su govorili i nadali se da će u 40. ili 50. godinama pokajati se za svoje grijehe, međutim već su spušteni u kaburske tmine i zaboravljeni. Umrli su, spušteni su u kaburske tmine i već su zaboravljeni od strane njihovih porodica. Ja, ejuhalladina, amanu tubu ila Allahi taubeten nasuha, asa rabbukum, eju kefir ankum seji wa vajudhilakum jannat o vjernici, ovi koji vjerujete, iskreno se Allahu subhanahu wa ta'ala pokajte kako bi Allah prešao preko vaših grijeha i kako bi vas uveo u džennetske bašće. Iskrena teuba, dragi moji brate, od nas traži da se pokajemo za grijeh, dotični grijeh koji činimo. Grijeh koji činimo, za njega trebamo se čvrsto pokajati, Allahu subhanahu wa ta'ala. Zatim čvrsto odlušiti u svome srcu, donijeti čvrstu odluku da se nikada tome grijehu više nećemo vratiti. Da se nikada tome grijehu više nećemo vratiti, da ćemo ostaviti društvo, loše društvo koje nas postiče na taj grijeh i sve ostalo što nas postiče na taj grijeh. Znajmo dobro da ne možemo ni zamisliti koliko, kolika je Allahu subhanahu wa ta'ala milost i njegov oprost. Allah subhanahu wa ta'ala je ar-Rahman, milostivi, ar-Rahim, samilosni, al-Ghafur, onaj koji mnogo prašta, naprotiv, al-Vadud, onaj koji mnogo voli, voli one koji se njemu, koji se njemu iskreno i često kaju. Rabbukum a'lamu bima fi anfusikum in takunu salihin fa innahu kana lil awabin ghafura. Gospodar vaš dobro zna šta je u vašim dušama, ako budete poslušni pa Allah će doista oprostiti onima koji se kaju. Koliko god čovjek činio grijeha i kajao se iskreno, Allah subhanahu wa ta'ala će oprostiti te njegove grijehe. I ovo je bitan, neophodan put do ulaska u džennet, neophodan put bez kojeg se ne može ući u džennet, Allah subhanahu wa ta'ala molim da mene i vas sastavi u džennetu, da nam olakša put do dženneta, Allah subhanahu wa ta'ala je kadar da to učini. الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله يا خاطب الحور الحسان وطالبا لوصالهن بجنة الحيوان أسرع وحث السير جاهدك إنما مسراك هذا ساعة لزمان هي جنة طابت وطاب نعيمها نعيمها باق وليس بثاني وبناؤها اللبنات من ذهب وأخرى فضة النوعان مختلفان سكانها أهل القيام مع الصيام وطيب الكلمات والإحسان للعبد فيها خيمة من لؤلؤ قد جوفت هي صنعة الرحمن الرحمن أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان من تحتهم تجري كما شاء مفجرة وما للنهر من نقصان ولقد أتى ذكر اللقاء بربنا الرحمن في سور من القرآن وما سمعت منادي الإيمان يخبر عن منادي جنة الحيوان يا أهلها لكم لدى الرحمن وعد وهو منجزه لكم بضمان قالوا أما بيضت أوجهنا كذا أعمالنا ثقلت في الميزان وكذاك قد أدخلتنا الجنات حين أجرتنا حقا من النيران فيقول عندي موعد قد آن أن أعطيكم برحمتي وحناني الثاني فيرونه من بعد كشف حجابه جهرا روى مسلم ببيان المؤمنون نسوا الذي هم فيه مما نالت العينان والله ما في هذه الدنيا ألذ من اشتياق العبد للرحمن وثلاث رؤية وجهه سبحانه هي أكمل اللذات للإنسان لله سوق قد أقامته الملائكة الكرام الكرام بكل ما إحسان فيها الذي والله لا عين رأت كلا ولا سمعته من أذنان كلا ولم يخطر على قلب امرئ فيكون عنه معبرا بلسان وهل لذا السوق الذي من حله نال التهاني كلها بأمان يدعى بسوق تعارف ما فيه من صخب ولا غش ولا أيمان الإيمان هذا وخاتمة النعيم خلودهم أبدا بدار الخلد والرضوان يا رب ثبتنا على الإيمان واجعلنا هداة التائه الحيران وأعزنا بالحق وانصرنا به نصرا عزيزا أنت ذو السلطان وعلى رسولك أفضل الصلوات والتسليم منك وأكمل الرضوان وعلى صحابته جميعا والأولى تبعوهم من بعد بالإحسان يا رب ثبتنا على الإيمان واجعلنا هداة التائه الحياة الخيران وأعزنا بالحق وانصرنا به نصرا عزيزا أنت ذو السلطان وعلى رسولك أفضل الصلوات والتسليم منك وأكمل الرضوان وعلى صحابته جميعا والأولى تبعوهم من بعد بالإحسان